Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Evo danas nam ponovo gostuje Marija Ratković iz Kino kluba Karlovaca. Predstavit ćemo aktivnosti Kino kluba i projekt koji je na posljednjem gradskom natječaju dobio određena sredstva za oplemenjivanje i nastavljanje rada video družine Kino kluba Karlovac. Pa evo, za početak dobar večer. Dobar večer svim slušateljima, dobro večer i tebi Denis ovako već smo se imali prilike nekoliko puta e, čuti ovoj emisiji, tako da sad ne bi trebalo previše predstavljati kino klub, ali evo samo za ukratko za one koji nisu upoznati čime se bavi kino klub možeš onako u, ukratko u nekoliko rečenica. Kinoklub Karlovac osnovan je prije sedam godina i kao takav e, funkcionira u tri sektora. Prvi je rad sa mladim ljudima u kontekstu stvaranja i komentiranja e, filmova filmova, dakle općenito u kontekstu filmske umjetnosti. Drugi, drugo područje je rad na filmskom festivalu koji smo pokrenuli prije sada evo dvije i pol godine i koje ove godine ima svoje treće izdanje u Karlovcu, a namijenjen je isključivo srednjoškolcima. I sad treća stvar je e, pokretanje mikrokina koje je otvoreno prije dvije godine, ali sa kinotešnim programom, dakle kontinuiranim projekcijama, počelo početkom petog mjeseca i koji nam je sad najnoviji projekt na kojem želimo raditi i kojem želimo Karlovcu pružiti jedan alternativni filmski program. Kako ste zadovoljni sad dosadašnjim vašim radom i interesom mladih Karlovčana za sudjelovanje u, kino, u radu kinokluba? Pa ja mislim e, i više smo nego zadovoljni upravo zato što mislim da je Kinoklub Karlovac prepoznat kao jedno mjesto gdje svi koji žele kreativno provoditi svoje vrijeme e, mogu doći. Dakle, to nije isključivo filmska umjetnost. Film je samo posljedice toga što se nalazimo, a mislim da se tu mogu naći e, kreativci druge vrste, dakle iz drugih pozicija umjetnosti iz drugih sfera djelovanja, jer je film kao takav uključuje zapravo sinkretizam i ostalih umjetnosti na neki način. Mislim da je to super da su to mladi u Karlovcu prepoznali kroz posljednjih sedam godina, a to potvrđuje i pokretanje tog festivala dakle gdje nam je Filmski savez ukazao povjerenje i gdje smo mi opravdali to povjerenje zato što smo godinu dana nakon toga osim nacionalnog festivala pokrenuli i međunarodnu varijantu. A treća stvar je, dakle, opet se vraćam na to mikrokino, ko, kojim se pokazalo zapravo da su ne samo mlada populacija Karlovčana, nego i stariji željni nekog alternativnijeg programa, dakle ne samo hollywoodskih uspješnica i takvih stvari. I po meni je to veoma bitno baš ne samo za razvoj filmske kulture, nego, nego kulture općenito. Ni prvenstveno u Karlovcu i Županiji. U posljednje vrijeme, posljednjih nekoliko godina, na vašu sreću, ali na ovako, nažalost, u Karlovcu ne postoji nikakvo kino i evo vaše mikrokine u stvari sada jedino kino, jedina kino dvorana koja postoji. Ok, ima tu još nekoliko dvorana i prostora koji vrte filmove, dokumentarne, igrane i tako dalje, ali jedina uređena kino dvorana koja je sada u funkciji. Pa nažalost je ta formulacija na našu sreću, ja bih rekla nažalost, jer ostale, ostala kino mogućnosti u Karlovčan imaju samo u Zagrebu, dakle što je nekih sat vremena od nas, ali opet po meni grad ove veličine i grad ovakve populacije stvarno je žalosno što nema i prave kinodvorane. Ne smatram ja da mikrokino nije prava kinodvorana, ali mikrokino ima svega 40 sjedala. Dakle, to je kino namijenjeno dokumentarnom, animiranom, eksperimentalnom filmu, e, igranim filmovima koji nisu baš Eh, kojih mm, nemate prilike vidjeti na ostalim prostorima, ali mislim da Karlovcu treba i ono takozvano pravo kino. Ti si dosta aktivna eh, na toj, eh, da tako nazovem, filmsko-aktivističkoj sceni, sudjeluješ na nekoliko hrvatskih festivala, pretpostavljam da imaš i kontakte sa ljudima iz drugih gradova u Hrvatskoj koji se bave dakle sa filmskom umjetnošću, pa možeš malo usporediti situaciju u Karlovcu, dakle vašeg mikrokina i zainteresiranosti Karlovačke publike i Karlovačke ekipe za proizvodnju i kakva je situacija u nekim drugim gradovima? Pa mislim da je općenito problem u Hrvatskoj zadnjih <laughs> desetak, 15 godina činjenica da je sve centralizirano u Zagrebu. Od festivala, od klubova i tako dalje. I tek se ostali, ostali dijelovi Hrvatske su se tek počeli buditi u zadnje vrijeme, što je po meni dobro, da napokon e, ljudi shvate da ne moraš ti doći u Zagreb da se baviš bilo filmom, bilo glumom, bilo ne znam čim. Ti se jednako kvalitetno to time možeš baviti u ostalim manjim sredinama. I to govorim ne samo u kontekstu filma, nego recimo i u kontekstu kazališta gdje su napokon zaživjela i neka gradska kazališta van Zagreba, van Rijeke, van Splita, van Osijeka, dakle izuzev ta četiri grada, napokon se ta kultura počela buditi u nekim manjim sredinama, što je po meni super i mislim da bi se i te manje sredine trebale međusobno povezati i izmenjivati programe. Dakle, ok, mi nešto napravimo u Kinoklubu Karlovac, ajmo taj program pokazati u Kinoklubu Split, u ne znam, kinoklubu Mirko Lauš koji je u Pitomači ako se ne varam i tako dalje. Mislim da bi se e, trebala procirkulirati ta izmjena programa prije svega. Ok, imamo sada jednu malu pauzu napraviti pa ćemo onda krenuti sa aktivnostima kluba. see Dan quickly ready. Lad Dan Danny was tall, bomb really done. Then we John Bishop Stop your belly man. Red boot, perfect body, no. your time. Stop your running, you got to shine. Stop your running, find your time. Stop your running, you got to shine. Boss was grabby late at all eyes and greediness, cold eyes. Frog, kids are shouting on your own, don't care. Bad to bad, bad. Evo dalje smo sa današnjim gošom Marijom Ratković iz Kino kluba Karlovac. Predstavljamo trenutne aktivnosti Kino kluba i e, konkretno projekte koji su prijavljeni na gradski natječaj. Dakle, same trenutne aktivnosti, čime se sada Kino klub Karlovac bavi? Osim djelovanja u okviru tog mikrokina koje nam je startalo prije mjeseci pol, onaj glavni projekt trenutačnog Kino kluba je svakako festival, dakle filmska revija mladeži, odnosno Forever Film Festival, koji nam se održava u devetom mjesecu od 10. do devetog i pripreme za isti već su uvelike počele. Konkretno, osmog nam je završio natječaj za primanje filmova, dakle još neki filmovi stižu. E, što se tiče nacionalne konkurencije, početkom sedmog mjeseca nam završava i međunarodna konkurencija. Mislim da su nam sva svo djelovanje naše je sad usmjereno prema tome zato što je i školska godina završila. Dakle, klinci su svoje filmove što pozavršavali, što će pozavršavati tokom školskih praznika, ali to je u nekoj završnoj fazi. I mislim da ono, sad smo se svi, dakle mi stari i oni e, najmlađi baš uključili isključivo na taj festival da bude što bolji i što veći i da ostvarimo barem onoliko koliko smo ostvarili prošle godina, a naravno još i više od toga. Ok, rekla si za početak, dakle ovaj prvi dio vašeg djelovanja vezan za mikrokino, pa kakva je sada situacija sa mikrokinom, koliko je uređeno, je dakle završeno uređivanje ili još potrebno nešto napraviti? Pa mikrokino je uređivanje samo je završeno još prije dvije godine e, u ožiku, ali nekako nikako nismo se uspjeli organizirati, ajmo krenuti sa redovitim programom. Tu se jesu održavale projekcije, prvenstveno promocije naših filmova, neke izvanredne projekcije i e, projekcije u okviru školskog programa gimnazije ali nikako to nije ajmo sad nešto baš napraviti da imamo pravi kinotečni program. Do sve do početka ove, ove kalendarske godine gdje smo se odlučili ok, idemo sad prvenstveno se dogovoriti sa ostalim e, udrugama van e, Karlovca, e, zatim sa Hrvatskim filmskim savezom, pa ajmo napraviti nešto konkretnije. I tako smo početkom petog mjeseca startali sa redovitim kinotešnim programom koji ide svaka dva tjedna petak i subotu uz naravno neke iznimne projekcije poput promocija naših filmova e, opet kažem predstavljanja filmova u sklopu različitih tribina u sklopu gimnazijskog programa i tako dalje Pa kakav je sada program e, mikrokina, možeš ovako sada reći neke filmove koje imamo pred nama za pogledati? Evo, pred nama, dakle, ovaj tjedan u petak i u subotu, u petak je na programu film Hill, koji govori o jednoj alternativnijoj e, vrsti obrazovanja školi Summerhill u Engleskoj, školi gdje nema ocjena. E, dakle, mislim da bi prvenstveno mladima taj film bio dosta interesantan, riječ je o dokumentarcu, E, koji je osvojio mnoge inozemne nagrade. A e, drugi film koji nam je u subotu na programu je Engleski kirurg. To je film u e, distribuciji Restarta, dakle isto jedne udruge iz Zagreba s kojom i najviše surađujemo baš u kontekstu tog programa, a film inače osvojio, isto dokumentarni film, osvojio je nagradu publike na prošlom Zagreb Doksu, dakle mislim da je to jedna od najboljih preporuka da se film ode pogledati. Obe projekcije počinju u 8 sati, a osim dobrog filma očekuju sve gledatelji besplatne kokice. ok, ako ništa drugo, kokica i dobri filmovi definitivno koje ne može se vidjeti tako često na našim televizijama, pogotovo ovim komercijalnima. Na koji način oglašavate vaše programe? Pa Mikrokina je osim onih standardnih obavijesti predstavili se vaš što ide novinama, radijima i e, televizije televiziji i ostalo je gerila marketing. Aha, web portal, imate neki e, ili web stranicu? E, sve ide preko stranice od Hrvatskog filmskog saveza koja je inače krovna stranica za sve udruge članica, mi smo Kinoklub isto članica i onda isto ide obavijest preko stranice, dakle šta je na programu, e, s obzirom da stranica ta ima newslettere koji su uključeni svi E, ne samo sa područja filmske umjetnosti, nego svi sa područja kulture, dakle svi konzumenti iste, tako da mislim da je to dobra stvar. Na vidio sam u dnevnim listovima koji izlaze u Karlovcu i koji se ovdje mogu naći da, da se tu i tamo zna pronaći ovoga, ova, vaši programi. Pa ide, dakle, evo, svaki tjedan uoči kojeg programa ide obavijest o programu, samom filmu, dakle to je ona standardna stvar. Ok, ja sad još jednu malu pauzu pa ćemo nastaviti. Dalje smo sa današnjim gošćom, Marijom Ratković iz Kino kluba Karlovac i pričamo o aktivnostima Kino kluba i projektu koji je prošao na gradskom natječaju. Pa evo, možeš sada reći koje ste projekte prijavili na gradski natječaj? Prijavili smo mikrokino i prijavili smo radionicu animiranog filma koja je održana tokom uskršnjih praznika. I ta oba dva projekta su prošla, oba projekta su prošla, dakle s Mikrokinom smo odmah nedugo potom toga krenuli e, u puni pogon što se kaže, a radionica animiranog filma je određena još u, u to je bilo početkom travnja. E, i to je bilo namijenjeno starijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima pod vodstvom Vjekoslava Živkovića, diplomiranog animatora i film bi trebao biti gotov kroz neki, do kraja mjeseca vrlo vjerovatno kada će biti i promoviran u sklopu mikrokina. Znači u mikrokinu će biti i promocija. Da mi sve e, promocije svojih filmova zapravo odrađujemo uvjetno rečeno <laughs> odrađujemo u mikrokinu jer po meni ako imamo svoje kino, zašto bismo išli negdje drugdje pojedinačne filmove promovirati. Naravno, kad se tu skupi programa, onda, može, onda se može organizirati bilo što, ali baš te pojedinačne individualne promocije mislim da je i najljepše održati u mikrokinu, ali na taj način isto oživljavamo naš program. Koliko su vam e, sredstva potrebna, odnosno koja dobivate od grada? I jesu vam ova gradska sredstva dostatna za vaš rad? Pa gradska sredstva u svakom slučaju nisu dostatne za naš rad, ali e, gledano u postocima Gradska sredstva nam pokrivaju negdje, a između četvrtine i trećine sredstava, a ostalo sredstva nam pokrivaju ostali sponzori i donatori. Tu prvenstveno govorim o filmskom festivalu koji nam je najveći projekt i naravno da zahtjeva ako takav i najviše financijskih sredstava, dok čak i ovi ostali programi bi se mogli pokriti kroz isključivo sredstva e, grada, ali naravno nije ni to u potpunosti moguće. O, kojim sredstvima se radi koje grad, e, s kojim grad financira vaše djelovanje? Dakle, uključujući filmski festival i sad mikrokino i ostale sitnije projekte, to se kreće negdje oko 70 do 80 tisuća kuna godišnje. S time da je sam festival i organizacija su, znatna sredstva koja su e, potrebna. Pa od tih 70-ak, 80-ak festival pojede negdje 70%, ako ne i više. Ok, rekao si da e, imate i druge načine financiranja osim ovoga gradskog budžeta, pa imate li još neke donatore osim e, grada? Konkretno za festival e, potpisan je ugovor još prije godinu do dvije e, sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa gdje smo se zajedno sa Hrvatskim filmskim savezom prijavili na njihov natječaj i dobili potporu za festival u trajanju od tri godine. Isto tako određene e, financijska sredstva dolaze iz Ministarstva kulture što je i logično. se tiče većih sponzora, tu je McDonald's Hrvatska koji nam je bio i generalni pokrovitelj prošle godine, a nadamo se isto i ove godine. E, dugo godina surađujemo i sa autotransportom Karlovac koji nam e, ne toliko u direktnom financijskom smislu koliko u smislu njihovih usluga što nam za festival puno znači. A naravno tu su i neke manje i veće karlovačke firme, ali da sad ih ne nabrajam potrajalo bi, a ne bih htjela nekog zaboraviti. Evo na koji način rješavate smještanje? velikog broja vaših gostiju? E, smještaj rješavamo u karlovačkim hotelima, e, dakle Hotel Europa, Hotel Karštat, i Motel Roganac s tim da smo ove godine zbog još većeg broja gostiju, na moje godine dolazi dosta međunarodnih gostiju, alternativne e, našli i u Karlovačkoj okolici, dakle ovim obiteljskim apartmanima uvjetno rečeno. Na koji način Kino klub Karlovac sudjeluje u radu civilnog društva? Ima, imate li članove u savjetu mladih, primjerice Vijeću mladih županije? Imamo članica Vijeća mladih je e, naša dugogodišnja članica Kinokluba kluba Karlovac Sanja Zanki. Savjeta mladih. Da, na to sam mislila. I mislim da dosta dobro surađujemo i sa ostalim udrugama civilnog društva u Karlovcu, dakle kad god nam se neko obrati pokušavamo uskočiti, pogotovo u posljednje vrijeme kad smo se i mi malo bolje organizirali što više i uh, i svoje usluge, dakle govorimo o filmskim uslugama i uslugama o filmskoj umjetnosti, e, što bolje prezentirati, što bolje se tim prednostima što imamo i drugima omogućiti neke e, kvalitetan rad. Dakle, ako nekome treba uskočiti nešto, e, dokumentirati u, filmskom smislu, da pače, ono, tu smo uvijek za mislim da nikome nismo baš zatvorili vrata pred nosom. A, jesi li e, sudjelovali u nekim radionicama e, ili nešto drugo vezano za gradski program za mlade o, u kojem se sada već dosta priča i imamo i posebnu emisiju na Hrvatskom radio Karlovcu vezano za to? Ove redovite obavijesti što prijamo o radionicama, o konkretno osobno nisam, s obzirom da sam više za sada u Zagrebu, ali baš kolegica Sanja kao i Marija Markezić koja nam sad i djeluje u kinoklubu pokušavaju proći što više tih radionica, a i sami smo neovisno o tim radionicama i u priješnjih godina prolazimo što više radionica u smislu filmske umjetnosti, dakle od onih koje organizira Hrvatski filmski savez, zajednica tehničke kulture, a i ostali što filmski festival što filmske manifestacije. Dakle, tu se uvijek pokušavamo i unaprijediti, nadograditi naše znanje koje na kraju krajeva prenosimo upravo mlađima. Ok, idemo sad još jednu malu pauzu, pa ćemo onda lagano prema kraju. you abuse the channel. Evo dalje smo sa današnjim gošćem Marijom Ratković iz Kino kluba Karlovac. Predstavljamo djelovanje Kino kluba evo posljednjih nekoliko godina sa glavnim projektima kao što su Mikrokino, For River Film Festival i edukacije iz filmske produkcije koje se već odvijaju od pokretanja Kino kluba. Sada na, na ovu stranu sudjelovanja u civilnom društvu i e, uključenosti u provedbu gradskog programa. Evo mislim da čak i vaš sam, samo mikrokino je tu jedan mali segmentić u cijeloj toj priči. Pa osim ovoga sudjelovanja vaše članice u radu Savjeta mladih, imate li još neke aktivnosti vezane oko provedbe gradskog programa? Pa osim naših direktnih aktivnosti koje su, ne bi sad rekla da imamo baš strogo određene aktivnosti, ali mislim da već samim našim djelovanjem sudjelujemo u provedbi tog programa, dakle kao što sam rekla, što festivalom, što radom s mladim, mladim ljudima u kontekstu filmske umjetnosti, što kroz djelovanje mikrokina mislim da je to komadić kolača sigurno gradskog programa za mlade koji i više nego koristan za mlade ljude. rekla se da, e, da imate evo, dosta dobre kontakte sa gradskim odjelom za udruge, pa na koji način se ovako ta suradnja manifestira? Da imamo u tom kontekstu što gradski odjel za udruge podržava naše projekte, što je po meni dosta bitno i e, prepoznali su vrijednost i kvalitetu naših projekata. Dakle, čim je njihova potpora tu, po meni je to dosta dobar odnos. jedan e, od e, segmenata i poglavlja unutar gradskog programa za mlade je i pokretanje multifunkcijskog centra za mlade i za nezavisnu kulturu. Planirate li se uključiti u rad? U svakom slučaju, jer ono što sam navela i na početku razgovora, po meni je e, rad nezavisnih udruga. Ono što je krivo u istome je to što se udruge do sada nisu zajedno surađivala, Dakle, svako je htio biti glavni u svojoj udruzi, a niko nije gledao, ne govorim samo u Karlovcu, nego u kontekstu cijelo, cijele Hrvatske u ostalom, niko nije gledao kako se suradnjom sa ostalim udrugama istog tipa može napraviti još bolja i puno veća stvar, zato što neki imaju kontakata u glazbenoj industriji, neki u filmskoj, neki u kazališnoj, dakle, a i nevezano za umjetnost. Postoje udruge koje se ne bave umjetnošću, sportom, bilo čim i mislim kad bi se sve to udružilo i kad bi se napravio neki multifunkcionalni centar što nezavisnih udruga, što centara za mlade, da bi to i više nego dobro funkcioniralo, a i oplemenilo djelovanje svakog, svake udruge pona osoba, a tek onda kako bi bilo cjelokupno djelovanje. Kako vidite da uključe, uključivanje kino kluba u otvaranje centra koji je evo i predviđen gradskim programom? Djelovanje kino kluba e, mislim da prvenstveno se može pomoći tom centru kroz naše kroz našu matičnu, dakle matičnu odnosno temeljno e, funkcioniranje, a to je u kontekstu, koliko sam već puta ispomenula, filmska umjetnost. Dakle, mislim da mi što našim programima, što našim projektima, e, što dokumentacijom istih možemo pomoći. A to je u današnjem svijetu medija i komunikacija po meni, komunikacija po meni dosta bitna. Na, definitivno, e, dokumentiranje e, bar što se tiče Karlovca i događanja ovdje, evo nije baš na nekakvoj zavidnoj razini što se evo može vidjeti i web stranicama, što se tiče evo video sadržaja osim E, vas i još nekoliko udruga koje evo imaju taj način djelovanja nije pretjerano tako. Pa sad ću reći jedan po meni blesavu usporedbu, ali mislim da je najjasnija. Svi znamo kolika je popularnost YouTube-a i ostalih sadržaja tog tipa, dakle po meni se i po tome može prepoznati e, značenje i vrijednost E, da se neki video sadržaj može kvalitetno snimiti, kvalitetno obraditi i kvalitetno prezentirati. Evo sad e, za sam kraj sljedeći planovi Kino kluba Karlovac, ok, rekli smo ovo mikrokino koje će dalje raditi preko ljeta planirate li nastaviti ili ćete imati neku mm, pauzu? Mikrokino će imati jedino pauzu između 15.7. i 15.8. što je po meni mrtva sezona na neki način. I stvarno mislim da ljudi više vole onda vrijeme provoditi ili u otvorenim kinima ili uh, kupajući se na rijekama, tako da eh, mi je to ok odluka. Nakon 15.8. Uh, eh, mikrokino i dalje nastavlja sa radom. E, osim toga, kao što sam rekla, tu je filmski festival od kojeg nas evo dijeli točno tri mjeseca i koji se sad lagano zahuktava zato što e, prošle godine imali smo i strane filmove, a ove godine nam dolazi mnogi strani gosti. Dakle, evo, najsježije informacije, zaprimili smo filmove čak iz Armenije, Bangladeša, da ne govorimo o ostalim standardnim zemljama, Amerika, Ujedinjeno kraljevstvo, naši susjedi, Sloven, Slovenija, Bosna i Hercegovina, ne znam, Njemačka i tako dalje. Ok, sam eh, festival ćemo predstaviti u emisiji eh, Sektor 3 koja će biti cijela posvećena festivalu, tako da ćemo onda malo više pričati o programu i gostima i tako dalje, eventualno možda nekog i dovedemo direktno uživo u studio Radio Karolca, pa mu evo mogu i slušatelji postaviti direktno pitanje. Marija, Zahvaljujem na ovom današnjem druženju i na ovim iscrpnim informacijama o radu Kino kluba. Hvala vama prije svega i nadam se da se čujemo u sljedećim emisijama baš povodom festivala koji dolazi. E, poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovnom terminu e, utorkom na Hrvatskom radio Karlosu na web stranicama domaći HR ili stanica Mir і до слушання. Želim vam ugodan ostatak večeri. Місія Сектор 3 держава це захвалюючи подпри національні заклади за разою цивільного дружства. Joe, race, go! say, words we bring, and the story comes to life. To share a thought, inside it falls, the meaning was high.